Allah yolu yettirecek La ilahe illallah O birdir bir tektir tek La ilahe illallah O birdir bir tektir tek La ilahe illallah Gelin gönül diliyle Diyelim hep ya Allah Gelin gönül diliyle Diyelim hep ya Allah Rahimden Rahman la ilahe illallah Rahim de o Rahman da la ilahe illallah Ruhu Allah Ruhu Allah Ruhu Allah La ilahe illallah Ruhu Allah La ilahe illallah Allah yolunuzdur La ilahe illallah Allah yoludur La ilahe illallah Hep o yolda yürüdür La ilahe illallah Hep o yolda yürüdür La ilahe illallah Ey iki cihanın aydın olsun istersen, eğer iki cihanın sen olsun istersen ona inanırsın. La ilahe illallah. Ona inanırsın. La ilahe illallah. Hu hu hu Allah. Hu hu Allah. Hu hu Allah. La ilahe illallah. Hu إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله